Gunon. Ba, Nikolas Blenzu, autagai zira Bruno Carreren zerrendan ustaritzen, maian gaurkoan gomitatzen zitugu eh, eskualegia baiko e, eh, bozera maile gisa. E, eh, da lehen baionan zentratuko gira, egia erri handiena. Ehatxe baik, errandu, anri etxeto hauzapez e, gorat ekar lezaken hipotesiarik ez duela sustengatuko. aipatzen aldakuzu, autu hori, zendako autu hori Bon, lehen lehenik eh, horretarazi uh, uh, eh, EHB bai zerrendarik ez dela erriko bozetan, eh? uh, eh, EHB bai ez da zuzenean, bere militanten uh, bidez bai, baina ez da zuzenean aurkezten erriko hauteskundeetan, Um, ala ere, hor, eh, baionako bitzulien arteko posizioarekin edo eztabaidarekin bada gai politiko bat eta normala atsemaiten ginuen, mugimendu politiko gisa eh, posizio bat uh, hartzea. eta, bon, azpimarratu duzun bezala, azterketa sakon baten ondotik, barne prozedura bat ere mandugu militanteekin uh, gogoetatzeko, hitz egiteko, hainbat bilkura naiz eta konfinamendu garaia izan, hainbat bilkura bideokonferentzista antolatu ditugu, erraiten ehm, duguna da, ehatxe baiek badakiela eh, desberdintzen eskuina eta ezkerra hortan estatudarik. Eh, ez dudarik, eh, ez dugu aliantza ere proposatzen txigarraien txegarraien e, gibeletik, badakigu bide lagun izaitena aldela hainbat puntu pundu edo borroken inguruan, baina eskuineko eta zentroko eh, hautagaia izanez, ez dugu ere aldarrikatzen elkarlan bat uh, eh, etxegarraiekin. Baina bermementuan, uh, naiz eta ezkertiarrak giren, oartzen gira Angri Etxetoren posizionamendu politikoa eta bere sustengu batzuen uh, posizionamendu politikoa gatik, ezkerreko aliantza hori ez dugula begi honez ikusten eta uh, esplikatu duzun bezala Angri Etxeto hausapez uh, abertzalean sustengo aktiboarekin eh, guri duriko ez da atera bide ona. Mm, Baiona berri eta elkarkidean, eh, janduzu badira ekologistak eta badira intsumitu batzu ere bai, horiek dute erabakiko zer egin. Ere, ehatxe baik erten du ez etxeto, eganduzu ez etxe garai ere, zer nahi zinukete bigarren itzulean eta autetxi batzu oposizioan txartu? Ba, aukera hori bada aztertu behar dena eta ortokiko militantek aztertuko dute, gero uh, ezker aldean badira iru talde ere, uh, eh, Matxe Berzek zen duen bihar uh, eh, baiona, uh, beraz ikusiko, uh, negoziaketak ala ere hasi dituzte, uh, diakina ziden bezala publikoki marxoaren ama bostean erabaki dute elkarrizketa bat irekitzea ezkerreko iru taldeen artean, beraz negoziaketetan ari dira, ez dut berri zuzen zuzenik edo freskorigo izuntakoak, uh, bainan uh, ikusiko zer ateratzen den hortik, ean gauzatzen aldean aliantza iruen artean, eh, kasu hortan BBS edo baiona bi, berde eta elkarkideak beharko du irabaki bai edo ez, eta hortan ehatxe baiak bere iritzia plazaratzen du, eta ez bada gauzatzen al, ikusi behar da ezkerreko beste taldeak zer egiten duen, edo bakarrik uh, aurkezten diren baiona berde eta elkarkidekoak. Errantzu, ez duzuela sustengatuko eh, joaitea, la ere elkarteak hori erabakitzen badu, zer gana du eh, atxe militante horiek eh, ez dituzuela onartuko? Ez dugu bururaino ere man oraindik prozesua eta horretarazi nahi dut ere e, Baiona Elkarkideko biltzaren hausian e, eh, segretupeko boska izanen dela, beraz ez gira joanen ere banan-banan jendearen bila diakiteko zer boskatu duten, mm. baina eh, argita garbi eta gure iduriko bimnata ogoieko egoerak ere eskatzen du, ehatxe bairi biskat sudurra sartzea erri mailako autu politiko horietan, e, elkargoa ere hor baita eta, eta bilak eta sei urtez e, iraunen duen panorama bat Eh, izanen da, ehatsebai eta ehatsebaietik hurbil diren eh, autetxien egituratzeko borondatea badugu elkargo mailan, eh, eta eta horregatik ere lehen itzulearen bezperan, ogoita bi zerrendak, ogoita bi zerrenden izenak, Eh, publiko egin nintuen, eh, ofizialki sustengatu ditugun zerrendak eh, mila biztanle baino gehiago errietan, eta hortan bazen baiona berde eta elkarkidea. Guk hor erraiten duguna da, aliantza gauzatzen balima da, etxeto zerrenda buru baionan e, zerrenda hortatik kenduko genukela gure sustengua beraz. Eta gero behar diren ondorioak aterako ditugu barne mailan ikusteko nola Eri gotior eh, batzu, jadanik lehen itzulitik hartuak dituzue, beste batzuetan eh, irabazteko xantzak eh, badituzue, ba, aipatzen alditugu jadanik e, irabaziak hauzapezgoan edo gehiengoan baigurri edo hiriburu, Eh, donapaleu ere aipatzen alda, xantzak eh, ziburun, ujuinan edo ustaritzen. ere zerrenda guzi horiek eh, ez dira bakarrik abertzalez osatuak, dira beste sensibilitate batzuekin ere osatuak. Zendako ez dira zerrenda abertzale e, edo, erteko maneran, bakarrik abertzaleak aurkezten egi horietan? Ba, iduritzen zaut, eh, sistema politikoa ipar euskal egian uh, eh, bereziki, egoaldekoa begiratzen bali madugu desberdinki gogoetatuko genukea intsegur, baina eh, hemen ipar euskal egian, haute horiek, ba, politizatuak diran noski, baina alderdien izenean eta aski aski guti eta beste autagaiak ere begiratzen dirarik, eh, guk kolatzen <laughs> ditugu etiketa batzu, baina guti dira eh, etiketarekin aurkezten diren eh, autagaiak. Mhm. Aldiz, bon, ejan dutan bezala, ehatsbaiko kideak implikatuak dira erri mailan, eta plata, erriko plataforma horietan parte hartzen dugu, bultzatzen ditugu, gehienetan ere sortzaileetan gira, eta horren bidez be, parte hartzen dugu erriko bozetan. Gure erronka da ehatsbaik gisa, koesio bat lortzea, eta ipar Euskal Herri mailako ikuspegi global bat uh, ukaitea bereziki ostuan eraitan bezala elkargoko ikuspegi batekin. Mhm. Eh, aipatu dugu baiona lehenago, egia da, irigun, iri aldean eta berbada, bereziki BAB aldean, Ba, abertzaleak ez direla zinezko alternatiba bezala agertzen, eh, uneko amajetik ba, baina pixkat eh, gorago eh, biakitzen tabaionan, angelun adibidez eh, ez, zer falta da eskualde hortan eh, indar gehiago hartzeko? Bon, hori eh, ahlo estrategiko batzela eta ondoko urtei begira eta plan gintza berezi bat gogoetatu beharko dugu, badakigu BAB be eskualdean, aski ahul girela, nahiz eta miarritzeko kasuan ba, aspalditik esen zerrendarik izan, uh, emaitza aski polita iten da eguneko amabit erdi, eta um, ez da dudarik hortan baionako espero ginen behar da piskat gehiago, baina euneko amairu bat bai baionan ez da, ez da gaizki. Bon, ba, Behabe inguruan, uh, eh, ara, behoita amak mila bestaneko erri batean, hona bezala, eta bada ere kanpoko dende bat heldu dena, gutiago implikatua dena elkarte munduan eguneroko bizian, uh, aber abertzalek bultzatzen dituzten hainbat eh, alternatibetan eta gutiago parte hartzen dute, eta guri da asmatzea eh, egin molde batzu, diskurtso bat, eta eh, garatzea uh, diende hori mintzatzeko gaur egun uh, ez da ala. Berre mentuan hori tarazina idut ere Aurtengo, egiko eh, Bozen uh, eh, baldintza bereziak, eh, bai bai, batean, eguneko irurogoia baino gehiago etxen egonda joan den martsoaren amabostean. Mm -hmm. uh, beraz, bon, ez da estakuru bat, ez dut hori baliatu nahi erez erraiteko askoz gehiago eginen ginuenik. Baina, bon, hori denak kondutan hartu behar da, eta eta badasakoneko lan bat ere maiteko, BAB eta iriguneetan orokorki. E, beste egi baten aipatzeko, mauleko kasua berezia da, Eh, Beinat, eh, elke garaik eh, gure antenan ejana du EH Bairen izenean aurkeztuko duela zehenda bigarren itzulian. Hor ez dakit, paraleloa iten alden baionarekin, hor badira xantzak Lui Labado irabazle ateratzea, hor ere profil Jakobino bat edo, errangin ezake, ez duzue baionako irakurketa bera egiten? Ba, irakurketa berdina eta, eta Dona Paulekoa ere aipatuko nuke, baina... Badakigu desberdintzen ezkerrata eskuina eta eta oruren buru badakigu ere desberdintzen Jakobino uh, edo eh, Euskal Herriko gaiekin bat egiten duten eh, hautagaiak. Uh, Justuki uh, bat ez izaiteko Dona Pauleko hauzapez, memento batean abertzalek erabakitzen dute mazondorekin bat egitea eta zerrendarik ez egitea ez dautu erretxa izan, ez da naturala izan, baina uh, uste dut uh, ardura, mm, bon, ardurak hartu dituztela eta uh, eskata ausartak izan direla, arrisku bat hartuz, uh, dona paule batean. Guk, hortan hori nahitzen gira, erraiteko, etxeto hauzapez bihar ez gure sustenguarekin, ehatxe bai gisa bederen, uh, uste baitugu, diakobino diren autetxi hori ez dugula biderik ireki behar, eta gaur egun abertzalek indar gerota gehiago hartzen dugu hauteskundez hauteskunde, eta gaur egun abertzalen kontra, edo Euskal Herriko gaien kontra agertzen diren autagai eh, horiek, ez ditugu lagunduko mauleko kasuan mantentzia eh, nik ez dut konsideratzen ere edo ez dut beh mailan ezartzen eh, beste gauza bat zaren zen aliantza bat egiten baginuen eh, lui labadorekin etxe best mm. kampo ezartzeko hori da bai honan planteatzen den opzioa. Hor aldiz mantentziarekin autesleek eginen dute egin autua badakite hiru proposamenan hartzean nok zer defendiatzen duen eta aski helduak dira ere egin autua egiteko. Jandugu, eh, ba, emaitza politak bestalde izan direla hainbat egitan, autetxi abertzale andana bat, izanen da, eldu diren sei urten dako. Euskal Elkargoan, EH bai autagairik aurkeztuko duzue, presidente gai izaiteko? Bon, ba, hori uh, goiz da, fe, uh, <laughs> ginoen barne ez tabaida bat ortaz uh, eh, gogoetatzeko, baina negutegia atzeratu da pandemia gatik, uh, eh, eta gogoeta horiek berriz hartuko ditugu. Gaur egun ez dut erraiten al plantatzen dugula uh, autagai bat uh, aurkestea, uh, simpleki, emezortzi errietan oraindik bigarren itzuliak egitekoak dira, ikusi hartu dugu ze indar harreman uh, izanen den Euskal Elkargoan, ze panorama okanen dugun uh, eta ogoita ama bi autetxi horien artean zenbat abertzale, zenbat abertzale eta urbil, uh, eh, eta ze proposamen egoiten aldiren ere, eksekutibo baten osatzeko momentuan. Goizuntan erraiten dutana da, ez dugula baztertzen autagai bat orkestea, eh, opzioetan izanen da, militantziari proposatutako uh, opzioetan izanen da, baina gaur egun ez dugu ez izenik, ez programarik landu, edo seeki landu bederen, uh, erraiteko uh, bai izanen da autagai bat uh, EHB-etik urbil. Ez gira ono hortan, baina naztertuko dugu aukera hori ez da dudarik. Mm. bezala, indar municipal nagusi bat eh, izanen da EHE bai, Eper Euskal Herrian, elduden eh, sei urter begira, ikusten duzu erriko etxeen arteko mm, ez koordinaketarik edo behar da gai batzu, e, zuen aldeko edo zuen urbileko mm, erriko etxe horiek elgarrekin ereman lezaketena, koordinazio biskat gehiago, orai arte baino? Sigur, eh, bada initz egiteko, eh, bon, elkargoak ere ekartzen du bere bere ahlo instituzional oso oso lantzeko, orai arte, bon, iru urte baizik ez ditu elkargoak, orai arte instalazio fase batean uh, ginen bereziki, guai sartuko gira politika publikoen garapenean eta eta gauzapenean, beraz, uh, iduritzen zaut, uh, dosier haundia handiak heldu dira lujaldearen zat, eta hortan, erriko arteko koordinazioa beharko da, uh, elkargoan diren autetxean arteko eh, koordinazioa beharko da ere, uh, eh, ehatsi aspalditik handu, eh, nahi zitola antolatu uh, eh, gutai kurbildiren autetxeak uh, elkargoan, uh, formakuntza eskaintza bat ere baten inguruan ari gira gogoetatzen, erriko etxeetan sartzen diren autetxe berri guzi horreit formakuntza eskaintza hausakta egiteko, diendea saretzeko eta elgarrekin gogoetatzeko, uh, zer nolako ipare euskal egian nahi dugun, bilunat an ogoita mandatua sei urtekoa mm, izanez. Beraz, orduan, lainan hariko gira hortan, ez dakit kausituko dugun pundu guzien inguruan, baina kriston uh, erronka badugu, ogoita mar autetxi bat girintuen guti gora bera elkargoan azken uh, mandatuan, edo lehen iru urteetan, euskal elkargoan, eh, gehiago izanen gira aldiuntan, ikusiko bigarren itzulien emaitzak, baina gaudanik lehen itzulien emaitzekin badakigu eta mairu eta malauetan uh, izan behar girela, beraz, kriston uh, da guretzat, gauza berriak dira, uh, baina lotuko gira lanari eta ditugun erronkai eh, erantzuteko. Mm-hmm. Nikolas Blen, algar eh, agurtu haitzin, horretaraziko dugu zu ustaritzen eh, autagaitzirela, Bruno Carreren zerrendan, lehen inda agertu ziste enbiziko itzulian. nola ikusten da, bigarren itzulia, iruen artekoa izanen da, Saint-Jean eta Sandrezen kontra, edo beste posibilitateik da, zer dira azken behiak? Ba, azken berriak horrek dira, lezbat jaunak eh, argiki janazuen marxoaren amabostean gauean berian uh, eh, Sandrezen aldeko boska galdegiten zuela eta ezela berriz aurkeztuko. Beraz ditugun informazioen eh, arabera, iruz jenda izanen dira eta gu berriz larnean asigira serioski kampaina prestatzeko, biziki fiteldu baita eta joan den aste arte ere ez genakien, <laughs> zenolako egutegi haukaren ginuen, hor uh, ere abstentzio bat uh, egonda lehen itzulean, bigarren itzulean ze baldintzetan hartzen alko giren kampaina iteko askota ez dakigu no euneko eun, beraz, ba, ez, pundu ez ezagun batzu bat dira, baina uh, eh, serioski lotu gira lanari, beste errietan bezala, uh, eh, gainitzeko bigarren zuri hori eta segitzeko aintzina. Hmm. Abertzaren kontrako boska utilik izanen da usaritzen? ez dakit, ba, eh, nik ez dut gaiten eh, <laughs> irabazia dela, urrundik ere, xeroski hartu behar dugu bigarren zuli hori, baina negia intzina ala ere politat egin dugula, eguneko behoita bosta ditu dugu lehen itzulian, beraz Xeroski eh, hartuko dugu bigarren zuli hori, gauzatzeko fe, eta atxikitzeko erriko etxe hori, ondoko sei urten dako ditugun proiektuak garatzeko. Ederki, ba, Nikolas Blen, mil esker gurekin izanik, EH e Baiko bozera maile gisa, bestaldi bat aktio? Mire esker zuai,